kiel mildigi balbutadon. La greco Demosteno, quiu vivis en la quara iarcento antau Cristo, estas considerata la plei brila oratoro en la historio. Ciam li estis ancora infano, lin ravis la brila parolado de alia oratoro cae la potenzo de retorico cae de la parolarto. Tamen Demosteno devis venci sian balbutadon. Per forta obstino li tion faris per lauta declamado de poemoi dum curado sur plagio contra la vento, cae li tion faris con stonetoi en la buscio. Tiel li vencis sian balbutadon, cae farigis simbolo de oratorarto. Balbutado estas perturbo de la flua parol capablo pro neurologiae cae biologiae problemoi. Gin probable causas misfunciado de iui celoi en specifa regiono de la cerbo quiu regas la movoin en la corpo. Tial misfunccias la sinsecvo de la automatigo de parolado, cio causas interrompoin, ripetoin, cae plilongigon de silaboi dum la eligado de paroloi. Protio, balbutulo ripetas sonoin cae silaboin au nevole haltigas ilin. Comunicado farigias peniga cae laziga. Fakte, la concerna persono precise scias tion cion li si volas diri, sed ne successas al giustigi la tempon cae dauradon de la sonoi, cio devigas al ripetado au plilongigo de consonanto, de vocalo, au de silabo. Foie li si anstatauigas malfacilan vorton per alia equivalenta vorto. Curiose che balbutuloi ofte estas fluai dum cantado, declamado de poemo au repetado de paroloi de rorullo en teatro, au ciam ili imitas fremdulan accenton. Citio ocasas, char dum ne spontana parolado, alia regiono de la cerbo activas. Diversae factoroi estigas balbutadon, geneticae tendensoi, mediae factoroi, cae psicae influoi. Tamen, psicae factoroi ne propre causas balbutadon, sed pli gravigas gin. Generale, gi aperas en infanagio, sed plei ofte infanoi spontane superas gin se gi dauras tro longe, tiam necessas flegado. Faculo pritiu flegado estas fono audiologiisto. Citiu starigas taugen exerzoen depende de la agio cae de la traitoi de lia paciento. Citiu devas lerni strategioen pli ritman paroladon, pauzoine inter la phrasei cae musculan mal strecciadon. Tiu flegado inclusivas la partoprenon de gepatroi cae aliei homoi circa la patiento. Grava afero estas la capablo tranquille ausculti tion kion la patiento clopodas paroli. Psicoterapio helpas dum la tuta proceso eble ne ciu balbutulo farigios ia demosteno, sed per tauga flegado li povas signifo plene mildigi sian suferon.